Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Her bir kes ölümü tadacaktır. Şüphesiz ki mükafatlarınız kıyamet günü tamamıyla verilecektir. Oddan uzaklaştırılıp cennete dahil edilen şəxs muradına satacaqdır. Həqiqətən dünya həyatı aldadıcı həzdən, əyləncədən başqa bir şey deyil. Bəli, doğrudan da ölüm haqdır. İnsan bu dünyaya öz arzusuyla gelmediği kimi buradan gelişi de onun öz arzusuyla değil. Ölüm ne bir gözəli bu dünyada bırakar, ne de bir pəhləvan onun pəndəsindən qurtara bilməz. Hələ indiyə qədər ölmə qalib gələn biri yaradılmayıb və ölümün əlindən qaçıb bir yerdə gizlənmək də mümkün deyil. Necə ki Allahu Zülcəlal və İkram Qurani Kərimdə buyurur: Harada olursanız olun, hətta uca və möhkəm qalaların içində olsanız belə ölüm sizi mütləq haqlayacaq. Ona görə də heç bir zalim bu dünyada əbəd qalmayacaq. Bəli, həqiqətən ölüm hər kəs üçün var və əcəl hər saniyədə bizi yaxlaya bilər. Çünki qüdrət qələmi ilə hər kəsin alnına kullu nəfsin zəiqatul maut yazılıb. Yəni hər can ölümü dadmalıdır. Əgər belədirsə, bəs nə üçün insanlar bu dünyaya aldanırlar? Bu dünyada əbədi qalacaqlarmış kimi onu qucaqlayıb dururlar. Üzlərini hər yerdən çevirib, yalnız bu dünyanın gözünə baxırlar. Bir çevirib baxmırlarmı ki, axirət də var. Və bu aldanışı da çox tezliklə ödəyəcəklər. Ölüm onlara gəldiyində artıq heç bir səbəqənin xeyri olmayacaq. Necə ki, eyni ilə Müminun surəsində Allah subhanahu və teala buyurur, nəhayət müşriklərdən birinin ölüm gəldiyi çatdığı zaman o belə deyər, Allahümme mən geri qaytar, Bəlkə indiyə qədər zayi etdiyim ömrüm müqabilində yaxşı bir iş görüm. Xeyr, bu onun dediyi boş, faydasız bir sözdür. Onların önündə dirilib haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracaqları günə qiyamət gününə qədər mane vardır. Sur çalındığı gün artıq aralarında nə qohumluq olar, nə də onlar bir-birindən soruşub halal val tutarlar. Məhz tərəziləri ağır gələnlər nicat taparlar. Tərəziləri yüngül gələnlər isə özlərinə ziyan edənlərdir.'' Onlar cəhənnəmdə əbədi qalarlar. Cəhənnəm odu onların üzünü yandırar. Onlar orada dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar. Məgər mənim ayələrim sizlərə oxunmurdumu? Siz isə onları yalan hesab etdirdiniz. Onlar deyərlər: "Ey Rəbbimiz, rəzil taleyimiz bizə qəlbə saldı və biz haqq yoldan azan bir cemaat olduq. Ey Rəbbimiz, bizi cəhənnəm odundan çıxart. Əgər bir də qayıtsa o dünyaya şübhəsiz ki, zalım olarıq. Allah buyurdu, orada zəlil, məyus vəziyyətdə durun qalın və mənə heç bir şey deməyin. Çünki bəndələrimdən bir zümrə var idi ki, onlar ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, artıq bizi bağışla, bizə rəhm et, sən rəhm edənlərin ən yaxşısan deyirdilər. Siz isə onları məsxərəyə qoyurdunuz. Məni yada salmağı belə siz unut unudurdunuz. Siz onlara gülürdünüz. Həqiqətən mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Onlar nizad tapanlar, uğura tatanlardır. Allah qiyamət günü kafirlərə belə buyuracaqdır. Yer üzündə neçə il qaldınız? Onlar bir gün yaxud da bir gündən də azlıya cavab verərlər. Allah subhanahu wa ta'ala buyuracaq, əgər bilirsinizsə siz çox qaldınız. Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və hüzurumuza qaytarılmayacağınızı günah edirsiniz. Həqiqətən insan ölüm vədəsinə gedən bir yolçudur. Ana bətnində bu yalançı dünyaya ayaq basdığı gündən bəri məzara hər gün bir addım daha yaxınlaşır. Arxasınca əcəl, qarşısında qəbir vardır. Və Allahın mülkündən başqa gedə biləcək bir yer yoxdur. Varlı, kasıb, gözəl, çirkin, qoca, cavan, mömin, kafir, kişi, qadın, hər kəs ona dönəcək və hər kəs hesaba çəkiləcək. Dünyada elə bir saat, elə bir dəqiqə, Və elə bir saniyə yoxdur ki, yüzlərlə insan ölüm şərbətini itir və yenə eyni vaxtda yüzlərlə körpə dünyaya gözlərini atır. Biri bu qapıdan dünyaya girir, biri o birisindən dünyadan çıxır. Və bu ilahi nizam ta qiyamət gününə qədər davam edəcəkdir. Ölümsüz olmaq yenə ancaq ölməklə mümkündür. Əsl dirilik, həyat isə ölümdən sonradır. Və bilməliyik ki, əsl olan şey yaşamaq deyil, ölməkdir. Ölmədən əvvəl ölmək hikmətinə çatmalıyıq. Çünki möminin ruhunun bədəndən ayrılması əsrin həbsdən qurtarması kimidir. Necə ki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, həqiqətən dünya möminin zindanı, kafirin isə cənnətidir. Axirət isə möminin cənnəti, kafirin isə zindanıdır. Ona görə mömin öldükdən sonra bu dünyaya qayıtmağı əsla istəməz. Yalnız şəhidlərdən başqa. Çünki şəhidlər Allahdan bu dünyaya qayıdıb onun yolunda yenidən şəhid olmağı arz edərlər. Necə ki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxaridən rəvayət olunmuş səhih hədisdə buyurur: Muhammedin canını əlində tutan Allaha and olsun ki, mən Allah yolunda vuruşub öldükdən sonra yenidən dirilməyi və yenə vuruşaraq ölüb yenidən dirilməyi və bunun ta axirətə qədər davam etməsini istəyərdim. Həqiqətən ölüm hər bir müsəlmana hədiyyədir. Müminlere en güzel hediye ölümden olan sevinçtir. Çünkü onu rahat eden Allah Subhanahu ve Teala'ya kavuşmaktır. Ona göre de her bir mümin için ölüm hayattan daha güzeldir. Allah Teala Rahman suresinde buyurur. "Kullu men كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Yeryüzünde olan her bir kez fanidir. Yalnız Allah subhanahu ve teala'dan başka. Biz sonu ve lezzeti tez kurtaran her bir şeyin ardında göz yumulu batırır. Ama sonsuz, ebedi ve lezzetli olan bir şeye ise gözümüzün ucuyla da bile bakmırız. Vallahi eğer bir kişinin ölümünde hayır yoksa onun yaşamağında da hiçbir hayır yoktur. Hele ona göre de ölüm sevilmelidir. Çünkü o kulu Rabbi ile görüştürecek. Meğer dost dosta kavuşmak istemez mi? Necə ki, ölüm mələyi Xəlilullah İbrahim əleyhissalamın ruhunu almaq üçün ona xəbər verəndə İbrahim əleyhissalam belə dedi, ey mənim Rəbbim, məgər dost dostun da zanını alarmı? Allahü Zülcəlalu və İkram ölüm mələyi ilə xəbər göndərib buyurdu. Məgər dost dosta qovuşmaqdan qaçarmı? İbrahim əleyhissalam bunu eşidəndə dua etdi və dedi, ey Rəbbim, nə olur, məni özünə tez çatdır. Allahın əmrlərinə uyan ona qovuşmağı sevən, cənnəti sevən və ona hazırlanan üçün ölümdən gözəl bir hədiyyə ola bilməz. Çünki ölüm olmasa, mömin cənnətə girə bilməz. Və əsl səadət sahibi odur ki, ölüm mələyi gəlib ona bu sözlər deyə, qorxma, ərhəmür rahimə gedirsən, əsl vətəninə qovuşacaqsan və böyük bir dövlətə çatacaqsan. Belə kimsəyə bundan şərəfli bir gün ola bilməz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur, İnsanlar yatmaqdadırlar, öləndə isə oyanacaqlar. Həqiqətən dünya həyatı bir yuxu kimidir. Ölüm isə insanı oyandırır və yuxunun qurtardığını bildirir. Allah Teala hədis-i qüdsüdə buyurur: "Mən üç insanın halına təəccüb edirəm. Ölümün haqq olduğuna inanmış olduğu halda keçici zövqlərlə fərəhlənən kimsənin halına təəccüb edirəm. Allahın hesaba çəkəcəyinə inandığı halda mal və sərvət toplayana təəccüb edirəm. Və bir də məzarın haqq olduğuna inandığı halda qəhqəhələri gülənə təəccüb edirəm. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm məscidə girdi və oradakıların qəhqəhə ilə güldüklərini gördü və dedi: "Bu halınız nədir? Vallahi əgər ağız dadını qatıran ölümü çox yada salsaydınız, sizi bu halda görməzdim. Ümidləri qıran ölümü çox yada salın. Çünki qəbir hər gün bu sözləri təkrar-təkrar söyləyir. Ənə beytul qurbati və ənə beytul vahşati وأنا بيت التراب وأنا بيت الدعد Yəni, mən qürbət edəyəm, mən yalnızlıq edəyəm, mən torpaq edəyəm, mənə gələnləri torpaq edəcəyəm, mən qurt və böcək edəyəm, mənə gələn ölülər qurtlayar və böcəklərə yem olar. Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdi. Bəs biz necə? Allahın və Rəsulunun lənətinə düçar olmuş şəxslər bizi əyləndirdiksə, Allahın rizasından uzaq olan sözlər danışıb, axirəti unudaraq qəhqəhə çəkib gülərkən biz necə bu sözləri heç yadımıza salırıqmı? Məgər yadınızda deyilmi ki, Allah subhanahu və teala sizi bir qətrə sudan xəlq etdi və sizi böyütdü və indi isə o istədiyi vaxt öz əmanətini geri götürə bilməzmi? Vay olsun o şəxsə ki, qiyamət günü yalan danışdığı, oğurluq etdiyi, qeybət etdiyi, şərab içdiyi, əyləncə etdiyi vaxt həşr ola. Allah subhanahu və teala bizə nə qədər misallar çəkir. Amma biz yenə nankörlük edirik. Əbu Hüreyrə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh ölüm yatağında idi. Vəfatının yaxınlaşıb ağrıları şiddətlənincə ağlamağa başladı. Dostları təəccüb edərək soruşdu. Ya Əbu Hüreyrə, nə üçün ağlayırsan? O isə yaşlı gözlərini göyə dikib dedi. Ey qardaşlarım, axı necə ağlamayım? Mən elə bir səfərə çıxıram ki, yolum uzaq, tədarüküm isə çox azdır. Məni xilas edən əməllərim zəifdir. Bir də sirat üstündən keçərkən səngəllərə ya da ona düşmək qorxusu var. Bunlardan sonra axı mən necə ağlamayım? Və bir neçə andan sonra o ömrünü Rəbbinə tapşırdı. Subhanallah, bu Əbu Hüreyrə idi. Onun etdiklərinin zərrə qədərini biz edə bilmərik. Amma biz Elə gəzirik, elə bir cənnətlə müjdələnmişik. Halbuki bizim gözlərimizdən yaş qurmamalıdır. Görün Allah dostlarından digəri Əli bin Əbu Talibin tələbəsi olan Həsən el-Basri rəhiməhullah təala ölümü necə qarşılayır? O ölüm ayağında olarkən içməyə su istəyir. Suyu gətirirlər. O sudan belə içəmədən ruhunu tapşırır Allah subhanahu wa taala'ya. Lakin ölməmişdən əvvəl o suya baxaraq bu ayəni oxuyur. cehennem sakinleri od içerisine salınıp çıkarıldıkça oddan susuzluktan dodakları sinelerine düşer. Onlar ise ne sakinlerine diyerler. Allah'ın size verdiğinden bize de verin ki hiç olmasa biraz herinde yaç. Cennet sakinleri tebezinde diyecekler. Allah bunları size haram edip Subhanallah Subhanallah Hasanul Basri cennetle müjdelenmiş Ali radıyallahu anh talebesi bilmirdi ki o iki əhdin hansından olacaq? Su istəyənlərdən, yoxsa digərlərindən və beləcə öldü. Bəs biz, biz nə halda olmalıyıq? Bütün qalan ömrümüzü elmimizin, imanımızın, təqvamızın artırmasını sərf etməməliyikmi? Məgər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurmadımı ki, yedi şey gəlməzdən öncə xeyir iş etməyə tələsin? Yoxsa siz insanlara özünü və dinini unutduran kasıblığı mı, üsyan etdirən zənginliyi mi, bədənini yox edən xəstəliyi mi, ağlı aparan qocalığı mı, insanı alıb aparan özümü mü, gələcəyin şərlisi olaraq gözlənilən dəccalı mı, yoxsa acısı və bəlası daha şiddətli olan qiyamət günü mü gözləyirsiniz? Bu hədis İmam Tirmizidən radiyallahu anh rəvayət olunub. Əgər Allah subhanahu və teala kimi isə ölümdən qurtarmaq istəsəydi, mütləq kainatın sultanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olardı. Ama Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bunun əksi olarak buyurur. Ya Muhammed, səndən əvvəl də dünyada heç kəsə əbədi həyat ölməzlik vermədik. Belə olduğu təqdirdə sən ölsən, onlar diri mi qalacaqlar? Vallahi biz bir aldanış içərisindəyik. Bu vəfasız dünya bizi öz dəyirmanında üyüdür, üyüdür və sonra da öz günahlarımızla baş-başa buraxır. Və ancaq ölüm mələyi gəlib sinəmizdə oturarkən yada salır ki, hə, biz bu dünyadan əməlimizdən başqa bir şey aparmayacağıq. Onun üçün ey ağıl sahibləri, əgər adı ilə bu dünyada bir-birinizdən istədiyimiz Allahı açıq surətdə heç bir pərdəsiz, hicabsız görmək istəyirsinizsə, ölmədən əvvəl ölün. Amma bu ölüm səni məzara aparan ölüm deyil. Səni dəyişdirən, Nəfsini öldürən səni insanlığa, məhəbbətə, gözəlliyə aparan ölümdür. Çünki nəfsini öldürən şəxs ancaq Allah rızası üçün məhəbbət bəsləyər və ancaq Allahın razı olduğu şeyləri gözəl adlandırar. Onun üçün nə qədər ki ölüm şərbəti sənə içirdilməyib, dünya sevgisindən əl çək. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, bu dünya bir dərya suyuna bənzəyir. Siz Parmağınızı bu deryaya salıp çıkardıktan sonra oradan ne götürdünüzse vallahi dünyadan da bir o kadar şey yapacaksınız. Eğer insan bütün dünya mülküne sahip olarsa lakin onun ahiretten kurtarabileceği bir emel olmazsa onda o mülk etmeye değmez. Sahabelerden Ebu Zer radıyallahu anh bir gün öz dostlarına dedi Ey dostlarım size en yoksul günümü deyim mi? Onlar dediler Bel bildir O hansı gündür? Əbu Zər radiyallahu anh ağlayaraq dedi, ən kasıb günüm qəbrə batırılacağım gündür. Subhanallah, görün necə də təəccüblü bir şeydir. Hər kəs, peyğəmbərlər, övliyalar, sıddıqlar, yüksək alimlər ölümdən titrədiyi və göz yaşları sel edərkən biz cənnətə girmiş kimi sevinçsində həyat sürürük. Amma bilmirik ki, bu gülməyin bir ağlaması da var. Yenə də deyirəm, ölümden hiçbir şey kurtarmak yoktur. Onun pendesinden kurtarmak ancak ölümle mümkündür. Eğer birinden soruştan ki insanların en ağıllısı kimdi? O sene dürbedür cevaplar verecek. Ama bakın görün Hatemul Enbiya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu suala ne cevap verir? İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet edir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittim. Yanında dokuz kişi var idi. Ensarlardan biri ya Nebiyullah men ekyasu yani ey Allah'ın nebisi insanların en ağıllısı kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ekseruhum zikran lil mevt. Yani en ağıllısı odur ki ölümü çok yatasala ve ölüme en çok hazırlaşa. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet etmişti. Necə ki bir şair deyir, insan göğe taht qursa, Güneşi yere salsa ne faydası vardır ki hakkı bilmeyecekse? Hakkı bilmeyenler ve ölümü düşünmeyenlerdir ki dünyanı qan gölünə döndəriblər. Öləcəyini ve hesaba çəkiləcəyini bilen insan elinden ve dilinden heç bir insana ziyan gelmesini istemez. Təbəət tabiinlərdən, yəni tabiinlərin tələbələrindən olan Allah dostlarından biri Davud Da'i Rəhməhullah Teala bir gün yol ilə gedirdi. Yolu qəbristanlığın qabağından keçirdi. Bir qadın bir məzar başında durub ağlayaraq, "Ey mənim canciyər oğlum, mən indi bilmirəm qurtlar sənin hansı yanağını yeyib, hansına keçirlər" deyir və elə hey ağlayırdı. Qadının sözündəki əsl mənanı Davud Tayi rəhməhullah təala başa düşdü və hünkürüm ağladı, ağladı və bu sözün dəhşətinə dözə bilmək huşunu itirdi. və bir də özünə gəlmədi. Allah dostu axirətdən qorxusundan öz ömrünü Rəbbinə tapşırdı. Və bu alim insan Allahdan qorxanlardan idi. Və o sözün əsl mənasını çox gözəl bilirdi. Buna təsdiq olaraq Allah Subhanahu Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Həqiqətən Allahdan alimlər qorxar." Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minber üzerindeydi. O sahabelerine müracaat ederek buyurdu. Ey insanlar! Allah'tan hakiki manada haya edin. Sahabelerden ya Resulullah biz hakikaten Allah'tan haya edirik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizden kim Allah'tan haya edirse heç bir gece ölümü gözünün önündeymiş kimi görmeden yatmasın. Qarına haram tikə qoymasın. Zinadan çəkinsin. Dilini gözünü ve kulağını haramdan korusun, ölümü ve öldükten sonra çürüyeceğini düşünsün ve dünya ziynetine aldanmasın. Bu hadisi de İmam Bukhari rivayet etmişti. Ama yazıklar olsun ki dünya insanları özüne kul köle etmişti. Her Herkes bir aldanış içindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumaya müracaat ederek buyurdu. Sabaha çıxdığın vaxt axşama çıxacağını fikirləşmə. Axşama çıxdığın vaxtda sabahlayacağını yadına salma. Həyatından ölümün və səhhətindən xəstəliyin üçün ayır. Ya Abdullah, çünki sən sabah adının nə olacağını bilə bilməzsən. Neçə əməllər və xəyallarla sabaha çıxan insanlar vardır ki, bir addım atmadan ölüm onları yaxalayır. Ölüm nə bir gənci həyatda buraxar, nə də bir gözəl onun pəncəsindən qurtara bilməz. Ölüm mələyi nə qapı tanıyar, nə də bir kilit. Poladdan qalanın içində gizlənsək belə, o bizi mütləq oradan dartıb çıxaracaqdır. Ölüm mələyini bir insanın ibadət halında və xeyir iş görərkən canını alması necə də gözəldir. Yenə bir insanı günah edərkən yaxalaması və onun canını alması necə də fəlakətidir. Həqiqətən ona qarşı Allahdan başqa heç kim çıxa bilməz. Rəvayətə görə Davud əleyhissalam çox qısqanc bir əri idi. Odun doğradığı vaxt qapını zövdəsinin üzünə kilitləyər və işə gedərdi. Bir gün yenə eyni şey etdi və qapını kilitləyib getdi. Davud əleyhissalamın zövdəsi birdən içəridə bir yad insan gördü və öz-özünə dedi: "Bu kimdir görəsən? Bunu evə kim buraxdı?" Davud əgər gəlib bunu burada görsə, vay onun halına. Elə bu an Davud əleyhissalam evinə gəldi Və adamı evində görüb soruşdu, ey insan, sən kimsən? Evdə olan yad adam dedi, heç bir hökumdardan qorxmayan, bir yerdə mane olunmayan bir kimsəyəm. Bu halda Davud əleyhissalam dedi, o halda sən vallahi ölüm mələysən. Və qorxusundan olduğu yerdə söküb qaldı. Bəli, ölüm böyük şeydir. O əgər birinin qapısına gələrsə bir daha geri dönməz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, mən ancaq və ancaq bir qorxudanam. Ölüm sizi yaxalayacaq və gedəcəyiniz yerdə ancaq qiyamətdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həyatı boyunca insanları ölüm həqiqəti ilə xatırlatmış, özü isə bir an belə ölümü unutmamışdır. Ölümü heç yada salmamaq, haqq hesabı heç fikirləşməmək, qəbrin günlərini yada salmamaq bədbəxtlik əlamətidir şairlərdən biri Şeyx Səli belə bir rəvayət danışır. Şamda bir övladım vəfat etdi. Onun ölümü mənə çox əziyyət verirdi. Yaradan Allah Yusif gözəllikdə birisini yaratmamışdı ki, qəbir balığı onu udmasın. Yerdən güllər bitməsinə təəccüb etməyin. Fikirləşin ki, bu yerə neçə gül yanaqlılar basdırılıb. Öz-özümə fikirləşirdim və deyirdim ki, körpə uşaq təmiz və məsum olaraq öldü. Sən ey qoca, hələ də kirli və günahkar yaşayırsan, ey qoca kaftar, ölməli olan əsil sənsən, o təmiz və məsum körpən həsrətinə dözə bilmədin. Qəbrini açmaq, boynu qucaqlamaq, gül, yağın, gül yanağından öpmək istəyirdim. Məzarın üstündəkini, məzarın üstündə olan uzun bir daşı qaldırdım. Dar, qaranlıq qəbri görüncə qorxudan ürəyim titrədi. Ağlımı itirdim, Və huşum başımdan çıxdı. Huşsuz ikən belə bir səs eşitdim. Ey mənim atam, əgər bu qaranlıq yerdən ürpənib qorxursansa, ağlını başına yığ. Bura işıq ilə, gözəl əməl ilə, iman nuru ilə gəl. Məzarda keçəcək gecələrin gündüz kimi olmasını istəyirsənsə, dünyadan gələrkən özünlə sıraq gətir. Yoxsa dalınca heç kim sənin üçün işıq tuta bilməz.'' Ey mənim qardaşlarım, bizə indi körpələrin gözləri kimi ağlayan gözlər lazımdır. Çünki göz yaşı olan yerə Allahın rəhməti inər. Bugün ağlayanlar sabah güləcəklər. Bugün Allahdan qorxanlar sabah hər təhlükədən uzaq olacaqlar. Bir gün xəlifə Ömər bin Əbdüləzizin yanına Allah dostlarından olan Rəqqaşi gəlir. Bu vaxt Ömər bin Əbdüləziz ona nəsihət etməyi xahiş edir ki buyurur, Ey möminlərin əmiri, bil ki, ilk ölən xəlifə sən deyilsən, digərləri kimi sən də öləcəksən və bu səltənətindən əbədi olaraq ayrılacaqsan. E, bəs bizim halımız necə olacaq? Heç bu haqda fikirləşmisinizmi? Ömər bin Əbdüləziz gözləri yaşla doldu və buyurdu, Nə olur, yalvarıram, öz nəsihətinə davam elə. Allah vəlisi buyurur, Ya Ömər, Adəmdən sənə qədər heç bir baban həyatda deyil, Hamısı ölmüş, torpağın gözünə sürmə olmuşlar. Ömər bin Abdülaziz buyurur, Vallahi doğru söyləyirsən, amma yenə öydünə davam elə. Ey Ömər, bil ki, cənnətlə cəhənnəmdən başqa cəlləcək bir yer yoxdur. Bu son söz Ömər bin Əbdüləzizi dəli etdi. O hönkürdü, hönkürdü və huşunu itirdi. Və bir neçə vaxt özünə gələ bilmədi. Bəli, vallahi insan ya cənnətə gedəcək, ya da cəhənnəm quyusuna atılacaq. Ahirət yolcusu olan insanın başqa gedəcək bir yeri yoxdur. Əmir el-Müminin Əmər bin Əl-Xattab radiyallahu anh xəlifəliyi vaxtı hər gecə çıxardı Mədinənin küçələrinə gəzməyə, müsəlmanların yaşayışlarını yoxlamağa. Bir gün o bir müsəlmanın evinin yanından keçərkən pəncərədən birinin Tur surəsini oxutduğunu eşitdi. Vattur وكتاب مسطور في رفع منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع Andolsun Tur dağına, andolsun yazılmış kitaba atıklar üzerinde, andolsun Beytul Memur'a, andolsun uca tavana və dolub boşan dənizə həqiqətən Rəbbinin əzabı mütləq olacaq və onu heç kəs dəf edə bilməz. Bu ayələri eşitdikdən sonra Ömər radiyallahu anh huşunu itirdi. O dörd ay xəstə yatdı və bütün sahabilər onu ziyarətə gəldilər. Subhanallah. Ağıl pul ilə satılmır ki, gedib alasan. Həqiqətən Əsl ağıl sahibləri necə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? Ölümü yada salanlardır. Əsl ağıl sahibləri və qəlb gözləri kövrək olanlar belələridir. Onlar bütün ömürlərini ağlayıb, sızlayıb, qanadı yaralı quşlar kimi çırpınıb qalmışlar. Çünki əsl ağıl insandan bunları tələb edir. Ey insan, sən gözünü bugün aç. Çünki sabah ölüm sən aqlayanda gözünü açacaqsan, O ama onda bu ayanış sənə heç bir fayda verməyəcək. Yenə İslam alimlərindən olan Abdullah Əl-Bəcəli radiyallahu anh qəbir günlərini yada salı bağlayırdı. Gecələri başını səcdəyə qoyar, Rəbbinin dərgahında hönkürərək buyurardı. Allahümmə, mən ölümü uzandıqda günahı çoxalan bir qulam. Mən nə vaxt bir günahı tərk etmək istəsəm, başqa bir şəhbət qarşıma çıxar. Allahümmə, Sən mən nəfsimin şərri ilə üz-üzə qoyma. Həqiqətən sən təvvab və rəhimsən. Vay olsun sənə ki, günahının biri qurumamış, digərini edirsən. Gedəcəyin yerdə cəhənnəmdirsə, vay olsun sənə. Allah subhanahu və teala Quranda buyurur, mən sizin aranızda ölümü yaratdım ki, siz ibrət alasınız. Bütün Allah dostları Allahın bu sözünü çox gözəl dərk edirdilər. Və doğrudan da onlar ibrət aldılar. Bəs biz biz onların həyatlarına baxdıqca elə bilərik ki, onlar mütləq cənnətlik deyirlər. Amma onlar bütün gecələri ağlayaraq qiyamətin dəhşətindən qorxurdular. Necə ki, Həsənul Basri rəhiməhullahu təala buyurur: Əgər biz sahabeləri görsəydik, biz deyərdik ki, onlar məcnundurlar, onlar dəlidirlər. Əgər onlar bizi görsəydilər, onlar deyərdilər ki, bunlar müsəlman deyirlər. Zərar bin Əz radiyallahu anh çox kövrək alimlərdən idi. Elə bir namazı olmazdı ki, göz yaşlarını tökməsin. Bir gecə o qalxmış, gecə namazına durmuşdur. Quran ayələrini oxuyaraq bu ayəyə gəlib çatdı. فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُرِ boruya israfil üfürdüyü vaxt bu ayəni təkrar-təkrar oxuyur və hünkürüb ağlayırdı. Və birdən ürəyi sancdı və huşunu itirdi. Və bir daha Zərara bin Avf gözlərini aça bilmədi. Qiyamətin dəhşəti onun ürəyini sancmışdı və cəhənnəmin qorxusundan ruhunu tapşırdı öz Rəbbinə. Həqiqətən ölümün beləsi necə də gözəldir. Başqa bir Allah dostu Abdülqadir Əl-Gövləni rəhməhullah təala öz oğluna belə müraciət edir və öz nəsihətində buyurur. Ey oğlum, Allahdan başqa şeylərlə qəlbini doldurma. Çünki ölüm sənə gələndə səni hər şeydən ayıracaq. Sənə yaxın olan hər şey ölüm gələndə səni tərk edəcək. Əgər elədirsə, onlar səni tərk etməzdən əvvəl sən onları tərk et. Onlar səndən ayrılmazdan əvvəl sən onlardan ayrıl. Beləcə qəbir səni cənnətə götürən bir yol olsun və ölmədən əvvəl öl. Həm özündən vaz keç, həm də onlardan vaz keç. Beləcə əsl biri ondan olacaqsan. Həqiqi həyata qovuşacaqsan. Zahirdə ölü kimi qəlbində isə diri ol. Yenə bir gün bir adam Yahya el-Bəqqai rəhməhullah təalanın yanında Qurani-Kərim oxuyurdu. Rablerinin karşısında dayandıkları vakt sen bir onların halını görerdin. Ayetine satanda Yahya rahimahullah taala bu ayenin dehşetinden titremeye başladı ve bütün ter onu bürüdü. Birden eşhedü en la ilahe illallah dedi ve ruhunu Allah subhanahu taala'ya teala'ya tapşırdı. Bəli, hakikaten bilenle bilmeyen eyin olabilmez. Kıyametin dehşeti ağılları baştan alır analar öz uşaqlarını tərk edər, insanlar sərxoş kimi olarlar. O gün gəlmədən əvvəl bu gün tövbə edək və günahlarımıza görə çox ağlamağımız gərəkdir. Bunu bilmək lazımdır ki, axirəti, qiyaməti inkar etmək insanı ölümdən qurtara bilməz. Əksinə, ancaq cənnətə girməsinə mane olar. Çünki axirətə iman gətirmək imanın şərtlərindəndir. Elə insanlar vardır ki, Allah subhanahu teala onlara mülk, var dövlət bəxş etmiş, amma onlar axirəti inkar edirlər. Davud əleyhissalam həm peyğəmbər, həm də hökmdar idi. Ona dörd böyük ilahi kitabdan biri olan Zabur nazil olmuşdu. Yumruğu ilə dəmiri xəmir halına gətirildi. Səsinin gözəlliyi hər kəsi heyran etmişdi. Çoxlu qələbələr qazanmışdı. Həmçinin Calutun ordusunu məğlub etmişdi böyük bir səltənəti var idi. Bir gün taxt tacına çıxmaq istəyərkən ölüm mələyi gəldi və dedi, ey Allah necisi, əmanətini almağa gəldim, hazır ol. Davud aleyhissalam, heç olmasa imkan ver, taxt tacıma eləşim, sonra canımı al dedi. Göydən ölüm gətirən, ananı baladan ayıran və Allahdan başqa heç kimsədən qorxmayan ölüm mələyi dedi. Xeyr, ey Allahın elçisi, taxt tacına əyləşməyə icazə yoxdur. Ömrün bu anda tamam oldu. Nə bir artıq nəfəs ala bilərsən, nə də bir iş görə bilərsən. Və Davud əleyhissalam taxtına belə otura bilmədən ölüm mələyi onu apardı. Əlbəttə, bizi də ölüm gəmisi axirət dənizinə sübükləyəcək. Əgər belədirsə, biz heç ölməyəcək kimi bu dünyada nə üçün gəzirik? Hakikaten indi dünyada neçə milyard insan var bilmirəm. ama onu bilirəm ki 100 il sonra indi həyatda olanların heç biri dünyada olmayacaq. Hamısı axirət yurduna səfər edəcəklər. Və dünya başkalarının əlinə keçəcəkdir. Heç kim bu dünyada öz arzusuna çatmadan ölüm onu öz dəyirmanda üydür. Allahın müttəqi dostlarından olan Hasan bin Sinan önüm ayağında olarkən dostları ondan soruşurlar. Ey Həsən, özünü necə hiss edirsən? Həsən rəhməllah taala belə cavab verir. Əgər cəhənnəmdən qurtara bilsəm, onda yaxşıyam. Onlar dedilər, bir şey istəyirsənmi? Bəli, ölməzdən əvvəl səhərə qədər namaz qılmaq və Rəbbimin rizasını qazanmaq istəyirəm. Bilmirəm, bir daha belimi düz tuta biləcəyəmmi? Və vay olsun, boş keçirdiyim vaxta Ey mənim qardaşım, sən heç fikirləşirsənmi bu böyük insanların dərdi nə idi və sənin bu halın nədir? Sabah əcəl sənin də üzərinə öz qoşununu göndərəcək və sən çox alçaldılaraq məğlub ediləcəksən və sən dünyada heç yaşamamış kimi olacaqsan. Allahın aslanı və övliyalar sultanı Əli bin Əbu Talib radiyallahu anh oğlu Həsənə belə nəsiyyət edərək buyurur. Həqiqətən dünya çox əcaib bir şeydir. Ondan heç kimə dost olmaz. Kim desə ki, dünya insanın dostudur, vallahi o aldanmış olar. Ona görə də vaxt bitmədən, qüdrət əldən getmədən axirət üçün tədarük göl. İnsan bu dünyada axirət üçün nə xərcləyirsə, sabah onu görəcək. Ona görə də dünyaya qəlbən bağlananlar və hər şeyi biz edirik, biz qazanırıq deyənlər Sonunda bir parça kefen de dünyadan ayrılacaklar. Dünya onları günahlarıyla beraber kara torpağa karıştıracak. Allah Subhanehu ve Teala Cüme suresinde buyurur. De ki kastığınız ölüm mütlek siz tapacak. Sonra da görünen ve görünmeyen alemleri bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Ve o size ettiklerinizi haber verecek. Nece ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah insanı yarattığından beri insan ölümden daha sıkıntılı bir şeyle karşılaşmamıştır. Ölüm ise özünden sonra başa gelecek şeylerin en zayıfidir, en hafifidir. Hadisteki insan ölümden sıkıntılı bir şeyle karşılaşmayıp mənası ölümün acısından ruhun bedenden çıkarken verdiği əziyyətdən ve insanın ölüm anında çektiği ağrılardan haber verir. Hatta Allah'ın en sevimli kulu olan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ölüm acısı çəkmişdi. Bu barədə Ay Ayşə radiyallahu anhə buyurur, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ölümün şiddətini gördüyündən sonra heç kimin ölümünün asan olmasına qibtə etmədim və onu heç vaxt arzu etmədim. Hədisi İmam Tirmiz rəvayət etmişdi. Peyğəmbərimiz ölüm acısı çəkərkən qızı Fatimə radiyallahu anhə də yanında idi. Və o Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bağrına basıb, vay atamın çəkdiyi istiraba deyərək ağlamağa başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona teselli ederek buyurdu. Atam bu günden sonra hiçbir istirap taşmayacak. Hemsinin ölüm anında insana acı veren asıl dört şey var. Bunlardan biri insanın dünyadan ve sevdiklerinden ayrılacağını bilmesi. İkincisi ruhun alınmasını verdiği eziyet. Üçüncüsü eğer insan cehennemlikdirsə cehennemdeki yerini görmesi. Ve nihayet sonuncusu ise ölüm meleğinin gelmesi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, ölüm özündən sonra gələn xəbərlərin ən xəfifi və ən xoşa gələnidir. Necə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, mən möminin dünyadan ayrılışını ancaq körpənin ana bətnindəki qayğı və qaranlıqdan qurtarıb dünyanın genişliyinə doğru çıxmasına bənzədirəm. Ancaq bütün bunlar bilməliyik ki, Allahın ancaq mömin qullarına aiddir. Bu barədə Allah subhanahu və teala Vaqiə surəsində buyurur, Boğaz'dan boğaza yetiştiği zaman siz ona bakıp durursunuz. Elinizden hiçbir şey de gelmir. Biz ona sizden daha yakınız. Ama siz görmüşsünüz. Eğer ondan hak hesap seçilmeyecekse ve eğer ölenden sonra hiçbir dirilme hakkı hesap yoktur iddianızda doğrusunuzsa belki o zaman canı geri bedene qaytarasınız. Ama eğer ölen kimse Allah tercahına, Allah'ın lütf ve merhametine yakın olanlardandırsa Onu rəhmət, gözəl ruzi və nəim cənnət gözləyir. Əgər o sağ tərəflər sahiblərindəndirsə, ona sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyiləcəkdir. Əgər ölən kafirdirsə, onda əksinə olaraq ölüm özündən sonra gələnlərin ən əziyyətsizi olacaq. Ölüm, ruhun bədəndən çıxması, qəbir, qiyamət, haqq hesab və nəhayət cəhənnəm əzabı nisbətində çox cüzi bir şey olacaq. Ve de ki Allah subhanahu ve teala Vakıya suresinin ardında buyurur. Eğer ölen kimse Allah'ın ayelerini kıyamet gününü yalan sayanlardan ve hak yollardan azanlardandırsa ona qaynar su ziyafət veriləcək və özü də cəhənnəmə atılacaqdır. Şübhəsiz ki, bu təkzib olunmaz bir həqiqətdir. Ey bu dünyanın və dəstlərini şərinə aldanmışlar. Bilin ki, siz indi varsınız, amma siz öləcəksiniz sizi lüt soyundurub yadaqlar və bu dünyada geydikləriniz geyimlərdən fərqli olaraq sizə dünmar kəfən geyindiriləcək və onun düyməsi də ancaq ipdən olacaq. Sizi öz ata və qardaşlarınızın əli ilə qazılmış qəbrə qoyacaqlar və üstünüzü yaş və soyuq torpaqla dolduracaqlar. Sizdən ötürü özünü öldürməyə hazır olan atanız, hər kəlməsinin başında qurban olum, qadan alım deyən ananız, siz torpağa basırılan kimi geriyə evə qayıdacaqlar.'' Onlar bir neçə gün yatdan sonra öz həyatlarına davam edəcəklər. Ər arvad alacaq, arvad ərə gedəcək, ana başqa övladlarına baxıb hər şeyi unadacaq, atanın başını iş qatacaq və beləcə siz torpağın altında tək olaraq qalacaqsınız. Əgər onlara dünya qədər mülk versəniz, onlar sizinlə bir saatlik də olsun həmən qəbirdə qalmazlar. Beləcə insan bilməlidir ki, bu dünyada çalışıb vuruşduğu, zalimlik etdiyi, mal, sərvət toplaması ancaq bu ev üçündür. Və xoş o kəsin halına ki, özü ilə bu evə gözəl əməllər götürmüşdür. Vay olsun o şəxsinə ki, özü ilə bu evə ancaq şər götürmüşdür. Onun üçün ölüm bizə gəlib çatmazdan əvvəl biz etdiyimiz hər bir günaha görə böyüklüyünə, kiçikliyinə baxmayaraq sidq ürəkdən Allaha tövbə etməliyik. Necə ki, Allahu Subhanahu və Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ey iman getirenler Allah'a samimi kalpten tövbe edin. Başka ayede Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra ona tövbe edin. Hemçin Nur suresinde Allah subhanahu ve teala buyurur. Ey müminler hamılıkla Allah'a tövbe edin ki belki saadete tatasınız. Ümumiyyətlə tövbə ərəb dilində dövmək, geri qayıtmaq deməkdir. Yəni etdiyimiz hər bir günaha her bir pis emelden el seçip geri dönmeliyiz. Hemsinin alimler tövbenin dört şartı olduğunu bildirmişler. Bunlardan birincisi ettiğin günaha göre peşman olmalısan. İkincisi bu günahtan uzaklaşmalısan. Üçüncüsü bir daha bu günaha kayıtmamalısan. Ve nihayet dördüncüsü hak sahibine hakkını kaytarmalısan. Onun için tövbe etmek ham için lazımdır. Allah Subhanahu ve Teala Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamasına baxmayaraq, o buyurur, Allaha and edirəm ki, mən gündə 70 dəfədən daha çox Allahdan bağışlanma diləyirəm və ona tövbə edirəm. Hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Həmçinin Allah Subhanahu və Teala Zumar surəsində buyurur: "Ey günah etməkdə özlərinə zülm etmiş qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Həqiqətən Allah bütün günahları bağışlayandır. Çünki o Rəhman və Rəhimdir. Allah Subhanahu və Teala öz yaratdığı qulu günahkar olacağını bilib tövbə qapısını ta qiyamət gününə qədər açıq qoymuşdu. Həmçinin necə ki Qurani Kərimdə buyurur: "Əgər siz Allah'a tövbə etməsinizsə, Allah elə bir qövm gətirər ki, onlar günah edərlər və günahlarına görə tövbə edərlər." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz hədisində buyurur: Hər bir Adəm oğlu günah edəndir. Amma günah edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Hədisi İmam Tirmizi və İbn Məcə rivayet etmişdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisində tövbə edənləri günahkarların ən xeyirlisi adlandırmışdı. Çünki günah edəndən sonra Allaha tövbə edən bir qul şeytanın oyunundan qurtarmış olur. Şeytanın oyunu da olur ki, qulun etdiyi günahı ona günah olaraq göstərməsin. Ve bu insanlar ettiği emeli günah saymırlar ve günah etmeye devam edirler. Tövbe eden bir kul ise öz günahını görür ve bağışlanması için Allah'a yalvarır. Ona göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları günah ettiklerine bakmayarak hayırlılar adlandırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde buyurur. Kul tövbe ettikdə Allah onun günahlarını hafız emeliklerine unutturar. Aynı şekilde onun organlarını da unutturar. Günahı işlediği yerde olan her bir izi yok eder. Ta ki Allah'ın hüsuruna gittiğinde günah ettiğine aleyhinde hiçbir şahit olmasın. Hadis Cami-i Sa'ir eserinden götürülmüştür. Hemsinin başka bir hadiste buyurulur: Kulun tövbe etmesiyle Allah'ın hoşhal olması, içinizden birinizin işsiz bir çölde devesini ittirdikten sonra onun taktığında duyduğu sevinçten daha artıktır. Hadisi İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmişler. Bugün her adımımız günah, küfür haramdır. Onun üçün gərək hər gün, hər saat, hər dəqiqə Allahdan bağışlanma diləyək. Yaşadığımız cəmiyyətdə hər gün rastlaşdığımız günahlar, yarı çılpaq gəzən qadınlar, televiziyada gedən əxlaqsız verilişlər, şeytan səsinə oxşayan musiqi səsləri və s. əməllər bizim gözlərimizin, qulaqlarımızın, dilimizin haramız, harama getməsinə yol açır. Onun üçün gərək çox tövbə edək. Necə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Allah gündüz günah edənlərin tövbə etmələri üçün gecələri qollarını atar, onların gecə tövbələr etmələrini istəyər. Gecə günah edənlərin tövbə etmələri üçün gündüz qollarını atar, onların ona gündüz tövbə etmələrini istəyər. Bu vəziyyət günəşin batdığı yerdən doğmasına qədər davam edər. Hədisi İmam Müslim rivayet edib. Çünki qiyamət gününün böyük əlamətlərindəndir ki, günəş batdığı yerdən doğacaq. Bu barədə Allahu Zülcelal və İkram En'am suresinde buyurur. Ama Rabbinin bazı işareler geldiği gün daha evvel inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık inanması bir fayda vermez. İnsanlar bakıp görecekler ki güneş ile ay ışıksız olarak battıkları yerden doğacaklar. Ve bu andan itibaren tövbe kapları bağlanacak. O vakit insanlar dehşet içerisinde olacaklar ve korkularında ne ettiklerini bilmeyecekler. Hatta anaları körpelerini bırakıp kaçacaklar. Kim ki bu günahlayıb, o günə hazırlaşır, onun heç bir qorxusu olmayacaq. Kafirlərin ağlaşmaları da o gün onlara heç bir fayda verməyəcək və onlardan heç bir iman qəbul edilməyəcək. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur, hər kim günəş batdığı yerdən çıxmadan əvvəl tövbə edərsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Hədis İmam Müslim rəvayət edib. Ona görə də nə qədər savıq, nə qədər ki, günəşin batdığı yerdən yenidən doğmasını görməmişik, Gəlin Allaha tövbə edək. Yoxsa sonra vallahi gec olar. Ölüm gəlib, ruhumuzun boğazasında etdiyimiz tövbəsinin nə xeyri? Məgər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurmadımı ki, Allah əzzə və cəl can boğaza gəlməyincə qulun tövbəsini qəbul edər. Hədis İmam Tirmizi rəvayət edib. Bu hədisdən bilindi ki, sən bu dünyada pis işlər gör, haramı halal say, ölüm anında isə tövbə etsən, bu tövbənin sənə heç bir xeyri yoxdur. Necə ki Allah Subhanahu va Taala Nisa surəsində buyurur: Pisliklər edib nəhayət ölüm gəlib çatınca mən tövbə etdim deyənlərə və kafir ölənlərə tövbə yoxdur. Onun üçün ey mənim qardaşlarım, müsəlman üçün tövbə gün ərzində yediyimiz yeməyə bənzəyər. Yeməsən acından ölərsən. Tövbə etməsən isə günah içində botarsan və nəhayət qiyamət günü rüsvay olanlardan olarsan. Həmçinin gün ərzində Səhlənkarlıq etdiyimiz ibadətlərə görə də çox tövbə etməyimiz lazımdır. Təraib-ı Salah əsərində Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə bir hədisi rəvayət olunur. Bir namazı buraxan, vaxtından sonra qılan 80 il zəhənnəmdə yanacaqdır. Və bu 80 ilin hər bir ili 80 ilə bərabər olacaqdır. Və hər bir ili isə 160 günə bərabər olacaq. Və hər bir gün isə 80 dünya ilə bərabər olacaqdır. Subhanallah. Və təsəvvür edin ki, hər bir qəzaya qalan namazın sayı artdıqca bu günahlar qat-qat artar. Onun üçün hər nə olursa olsun bir an əvvəl qılmadığımız və ya qəza etdiyimiz namazlara görə Allahdan bağışlanmaq diləməliyik və çox yalvarıb tövbə etməliyik. Bəs indi siz təsəvvür edin namaz qılmayanların halı necə olar? Onlar üçün daha yaxşı olmazmı ki, tez tövbə edib Allaha qayıtsınlar? Yoxsa vallahi sonra gec olar. Niteci bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Vallahi musavvifler helak oldu. Ondan soruşurlar ki ya Resulullah musavvifler kimlerdir? O cevap verdi. Onlar o şəxslərdir ki, tövbe etmeyi sonraya bırakıb deyərlər. Koy biraz gəzib dolanım, sonra tövbe ederim. Onlar həlak oldular. Necə ki, Loğman öz oğluna nəsihət edib deyir, Ey oğlum, tövbeni sabaha saxlama. İmam Mücahid rəhməhullah teala. Bu ayənin təfsirində buyurur, kim hər sübh və işə namazından sonra tövbə etməzsə, onun özünə zülm etmiş olar. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, o kəslər ki, günah edərlər və sonra peşmançılıq çəkərlər, onlar beyə deyərlər, Rabbənə inni zaləmtü nəfsən fəxfirlə və innəhu la yəxfir zunubi illə ənd. Yəni, ey Rəbbimiz, biz ancaq özümüzə zülm etdik, bizi bağışla, həqiqətən günahlar bağışlayan ancaq sənsən. Onun üçün ey mənim qardaşlarım, gəlin heç bir günahımızı kiçik saymayaq və onlara tövbə etməyi unutmayaq. Bir də ey Allahın tövbələri qəbul etməsində şübhəli olanlar, bilin ki, Allahın 99 abdə sifətlərindən biri də təvvabdır, yəni o tövbələri qəbul edəndir. Onun üçün bilin ki, siz nə qədər günah etmiş olsanız da, sid ürəkdən ona tövbə edib və tövbəkarlar cəmiyyətinə daxil olun. Necə ki Allah Subhanahu va Taala hədis-i qudsidə buyurur: "Ey Adəm oğlu, əgər sən dünya qədər günahla mənim huzuruma gələrsənsə və heç bir şey mənə şərik qoşmazsansa, mən sənə dünyalar qədər əf bağışlayaram." Hədisi İmam Tirmizi rivayet etmişdir. Həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabeleri arasında oturarken belə bir rivayet danıştı. Sizlerden önceki yaslilerden biri çox əzazil bir insan idi və o 99 insanın qətlinə səbəb olmuşdur. Və nəhayət Allah Subhanahu wa Taala onun qəlbinə tövbə istəyi göndərdi. Və o insan etdiyi günahlara görə tövbə etmək istədi. Ona bir abidi, yəni çox ibadət edən bir insan göstərdilər. O abidin yanına gəldi və soruşdu: "Ey abid, mən 99 insanın ölümünə səbəb olmuşam, lakin mən tövbə etmək istəyirəm Allah'a. Mənim tövbəm qəbuldur yoxsa yox? O da xeyr, qəbul deyil. Və həmin insan qılıncını çəkib abidi öldürdü. Və yenə içərisindən tövbə istəyi gəldi. Ona bir alim insanı göstərdilər. Və o alimin yanına gəlib dedi, ey alim, mən yüz insanı ölümünə səbəb olmuşam və çox zalımlıq etmişəm. Lakin indi mən tövbə etmək istəyirəm əməllərimdən. Mənim tövbəm qəbuldur yoxsa yox? O dedi, vallahi Allah ilə tövbəkar arasında heç kim dura bilməz. Onun üçün sən gərək öz yaşadığın yerdən çıxasan, çünki ora çox küfür yerdir. Falan bir yerə get, orada insanlar tək Allaha ibadət edirlər. Həmən insan ibadət olunan yerə getmək istədiyi vaxt yarı yolda ikən əzəl ona çatdı. Və iki mələk, cənnət və cəhənnəm mələkləri gəlib onun ruhu üzərində mübahisə etdilər. Cənnət mələyi dedi ki, bu insanın ruhu cənnətlikdir. Çünki o öz Rəbbinə tövbə etməyə gedirdi. Cəhənnəm mələyi isə dedi, xeyr, o adam cəhənnəmlikdir. Çünki 100 insan ölümündən başqa heç bir xeyir iş görməyib. Bu an Allah subhanahu teala onları üçüncülərlə əlavə etdi. Üçüncü gələn mələk onlara dedi, yaşadığı yerdən öldüyü yerə qədər olan məsafəni və öldüyü yerdən gələcəyi yerə qədər olan məsafəni ölçün. Və onlar məsafəni ölçdülər. Və bu an Allah subhanahu wa ta'ala onun cəsədini gələcəyi yerə yaxınlaşdırdı. Hədisi İmam Tirmizir rəvayət edibdir. Subhanallah, insan 100 adam öldürmüşdü. Heç bir xeyir iş görməmişdi. Lakin Allaha tövbə istəyi ilə gedirdi. Və Allah onun tövbəsini qəbul etdi və cənnətə qoydu. Onun üçün də Allah subhanahu wa ta'ala'nın mərhəmətindən ümid kəsmək özü böyük günahdır. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur: və Allahın rəhmətindən də ümidinizi kəsməyin. Çünki kafirlər topluluğundan başqası Allahın rəhmətindən ümidini kəsməzlər Yusuf surəsində. Ona görə də özünüzü Allah dərgahında günahkar bilib, Allahdan qorxub, təkinib, öz təkəbbürlüyünüz özünüzə üstün gələrək Allahdan tövbə diləməkdən çəkinməyin. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Onun üçün də gəlin bütün ölülərimizə və dirilərimizə Allahdan mərhəmət diləyək və bizi də ölmədən əvvəl öz nəfsini hesaba çəkən və ölmədən əvvəl ölənlərdən etsin Allah subhanahu və teala. Allahümme mümin kişi və mümin qadınlarımızı bağışla, onlardan ölənləri və diriləri bağışla. Həqiqətən sən duaları eşidən və bizə ən yaxın olansan. Allahümme bizi namaz qılanlardan et və bizim nəslimizə namaz qılanlardan et. Ey Rəbbim, sən bizim duamızı qəbul et. Bizi, valideynlərimizi və qardaşlarımızı hesab günü bağışla. Allahümme həqiqətən biz özüm özümüzlə zülm etdik və bizi bağışla. Çünki sən bağışlanma haqqı olan yeganə ilahsan. Allahümme insanların ayrı-ayrılıqda düşündüyü cənnətinə bizi ancaq öz rəhmətinlə sal. Həqiqətən sən sırat-ül müstəqimə istədiklərini yönəldənsən. Allahümme bizi və iman yarışında bizləri çox gerdə qoyan qardaşlarımızı bilib və bilməyib etdikləri günahlarına görə bağışla. Qəlblərimizdə iman edən qardaşlarımıza qarşı kin və nifrət duyğularını buraxma. həqiqətən sən rauf və rəhimsən. Allahummə, ruhumuzu canımızdan çıxartmazdan əvvəl bu kalimalar so'ylamamizga izn ber ashhadu an la ilaha illalloh وحده və شريك له وأشهد أن və عبده və وآخر الدعوات الحمد rəbbil رب və والصلاة aləl mursəlin.